nova loco de pilgrimado en la Sancta Lando. Duc in altum, spirita centro ce la maro de Galileo. Consideru che vi povus meti via in piedo in giuste chi en meti sil in Jesuo, anta u du miliaroi. Patro Juan Maria Solana, la cilia pastro, chi u min prononcas tiu in ci vorto in cun charma mixajo de iomete malpesa ironio i solenado. Ni trovigas en la reservita spazzo quiu gardas la sinagogon de Magdala el fositan en 2009 dum campanio de archeologia i prifosadoi cae visiteblan ec de tri monatoi fare de pilgrimoi cae turistoi ni estas ce la nord-occidenta bordo de la lago de Tiberio, nomata anca maro de Galileo. Uno è la plei sugestai i locoi por la pilgrimantoi en la Sancta Lando. En tiu ci sono ocasis celcai e la plei fama i episodoi de la Evangelia i raccontoi. En Magdala originis Maria Magdalena, la virino de quiu laula racconto i de la evangelisto i Luco kai Marco Jesuo estus forpelinta sep demonoin, cae quiu poste farigis unu el liai plei fidelai sequantoi. La sinagogo de Magdala, datita ie la comenzo de la unua iarcento, cae gia posizio apud la strato el Nazareto al Cafarnao, igas trever shaina la hipoteson che Iesuo visitadis gin dum sia i loc movigioi en Galileo. La cattolica congregazio legianoi de Cristo accetis vastan areon borde de la lago, ca en du mil nau iniziatis la creadon de complexo nomata Magdala Centro, ciel spirita religia centro dum la campanio de archeologiae prifosadoi ocasis malcovroi tre gravai e la historia cae archeologia vid punctoi. Crom la bonege conservitai restagioi de la sinagogo, oni trovis tiu in de haveno, bazaro, cae laboreioi por la prilaboro de fisioi. La curanta proiecto celas valorigi la archeologian parcon, cae completigi la construadon de complexo, quiu laula origina plano, inclusivos la iam completigitan pregeion nomatan Duc in Altum, hotelon cae plur median auditorion por pilgrimantoi. La pregeio ca ispirita centro, inaugurita anta unu iaro, nomigas Duc in Altum, tio estas iru al profunda aquo, lau la vortoi e la Evangelio de Luco, capitro 5, versiclo 4. Enirinte, oni unue rencontas octangula natrion, cun hoc colonoi. Surprize por catolica sancteio, ciu colono estas dedicita al unu el la virinoi, ciui accompanis dum lia publica vivo, cae tio por simboli ilian homan vocitezon cae la virinan dignon. La altaro de la pregeio havas la silueton de ligna boato, simila al tio malcovrita tre apude, en la coto de la lago, antau dude chiaroi, cae datita giuste alla periodo de Iesuo. Fone, malantau la altaro, tut vitra muro ebligas la rectan haltigan vidon de la lago. Tiel creante, cune con la silueto de la boato, mirigan effecton. Sub la pregeio oni construi scripton cun ecumena capelo, quies pavimo estas tiu de la basaro de Magdala, e la tempo de Iesuo. E la atrio etendigas quar capeloi, povanta enteni po quindec personum. La capeloi estas ornamita per belega i mosaicoi de artisto Maria Jesus Fernandez, qui presentas scenoin e la publica vivo de Yeshuo en la lago de Tiberio cae la circaua i villaggio. Mi estis vere surprisita malcovri tion spectaclan locon, cae tre giuis conversatii cun celcai el la decoi da iunae ge voluntuloi, cefe el Sud Americo, quiui affable ciceronas, fossas cae funcciigas la centrum.